Da bi mogao čovjek sklopiti bračni ugovor, potrebne su dakle tri stvari osnovne. Prva stvar je da postoje čovjek i žena. Jer ako jedno to dvoje ne postoji, kako ćeš da sklopiš brak? Ako postoji samo čovjek, može neko reći, završio sam 50% problema. A dobro, ona druga polovina je... <laughs> dakle, ja hoću samo da nađem neku djevojku koja će se, se udariti. www.paltal.com Soba Put vjernika دعوتك مولاي وبسطت مع الفجر يداي فارزقني الرحمة واسترني يا أملي يا كل رجايا يا أملي Dakle, nevezano za, za, za, za ovaj brak Subhanala, vidimo kako, kako ovaj muslimani poštuju svoje roditelje. Kako čerke i sinovi poštuju svoje roditelje. Pa kada mu kaže otac, ostavi to, nemoj to raditi. Obično u Evropi je da sin uvijek misli da je pametniji od oca. Ma šta ćeš ti meni pričati, ti si zaostao čovjek, ne poznaješ ti ove stvari, ti si, gdje si ti odrastao. Međutim, otac, ako je pametan, otac uvijek želi svome detetu hajru, to nema nimalo sumnje. الدمعة فاضت بعيوني كي تغسل في القلب ظنوني وليقوى في النفس يقيني فاقبل مع Ako muž zna ili ako žena zna da ako ostanu na tom braku da će to odvesti dakle u probleme onda nema sumnje da uh, da treba da se rastave što nema ni malo sumnje tako ارزقني الرحمة واسترني يا أملي يا كل رجايا يا أملي يا كل kada se sklopi bračni ugovor žena može da ostane kod oca Je tako? U njegovoj kući. Radi tog ili nekog drugog ovog razloga, jel? Radi određenog razloga može da ostane zato što on eventualno još nije napravio kuću ili nije još sredio stan. Međutim, onda kada joj kaže ulazimo, ala obavezu je da se preda i da pođe sa njim. Svatate me, u njegovu kuću, u njegov dom. Jer tako, Osim naravno, ako mu ona bude ustavljavala, da ostane dakle u kući u kojoj trenutno živi i on se sa tim složi, onda dakle ne mora da je prisiljava. يا رب يا رب يا مولاي Ako žena dakle izgubi stid, izgubi svoju čednost i tako dalje i tako dalje i hrli prema stvarima koje su haram i tako dalje, onda je čovjek u obaveza da pusti tako da te kada žena neće da klanja više, kada napusti namaz recimo, ili učini neko delo kufra, neće da se pokaje, ili uh, <clears throat> ili ne dola ako upadne u zinaluk, ili u razvrat, i tako dalje, i tako dalje, onda je čovjek obaveza, obaveza da pusti takvu ženu. Farhamni wa ajib da'u Postoje dvije vrste. Žena koje musliman ne smije oženiti. Na prvo mjesto su one koje su zabranjene, dakle vječito, koje nikada čovjek ne može oženiti. A ima žena koje su zabranjene kako se kaže to u određeno vrijeme فارحمني بصبحي ومسايا مولاي مولاي يا رب دعوتك مولاي Soba put vjernika. Ciklus predavanja na temu braka. Predavač Daja, profesor i brat Ebu Tejmija. أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطي da ako žena ne želi da izađe sa svojim čovjekom tamo gdje on želi da putuje, onda ona gubi pravo jel, na to skrbništvo. Također, ako mu se brani i ne da kada je u, kada je u pitanju postelja, dakle, to je treća tačka koju je šejh ovdje spomenuo, dakle, kada bi mi ulazili, ulazili u detalje i govorili o svakom detalju pojedinačno, dakle, nalazili bi da pod ove detalje, dakle, pod ove tačke imaju i druge a, druge pojedinačnosti o kojima dakle, ne bih volio da govorim. Dakle, posebno ovo je tač, ova tačka. Žena sumnje da je bolje da čovjek ima jednu ženu nego da ima više žena, a da je vali. Jer Allah te vrzela samom sebi zabranio zulm, pa je učinio da bude zabranjen i među njegovim robovi. Jer tako, barek Allahu, fikum. Međutim, nema sumnje da čovjek kada se nakon, dakle, sklapanja braka, ako nekada bude želio da uzme drugu ženu, da se oženi po drugi put ili po treći put, onda će on, dakle, njoj dati, da, dakle, pravo izbora. Ako želiš da, da ostaneš, eh, mi vas zemljam, a ako želiš da te pustim, pustit ću te. Dakle, na najlepši način. Dakle, da će joj pravo izbora. Jer ona nema, nema pravo da mu zabrani da se ne želi drugi put izreći. Svatak. Svatak. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim danom. ورفع ركانا قامت أمجاد ورفع ركانا قامت أمجاد